muri ibi canke biriya hakabura gitabara ni imvugo yubaka canke ni imvugo ibiba imvugo yabo yoshobora gushikana ku bubisha bw'ikivunga ngivyo ivyo tugiye kurabira hamwe mu kiganiro c'uno munsi banza wibaze mwateguriwe na Apoloni Dusabe ndabifashijwemwo na la Benevolencia abagiye kugikurikirana nkaba ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nonga ndabaha n'ikaze yo kubanza kumviriza gusiga aka gakino ahaniriwe kubagarira ya myumbati yacu none mwishwanjye ntariko ndarurumba eh, ahubwo nibampe kamwe sha eh. nizimye ndahwereye eh. nibaguhe mbemaka ko muntu ndabaye ingwe wibaza ko araho muzodushira hm. we ntaho muzodushira mwebwe gakirazi ah, rindire mwebwe ni ikintu cy'umwanya gusa eh? Eh. Eh? vuba cyane ikibazo cyanyu kizoba cyahetse mpaka mu mvugo yiwe avugana umwiheburo nubwo yishyigikira mu gutera ubwoba kirazira ko ikibazo cyabo kizoba cyaheze mu minsi mike umubabaro ukaba uterwa n'uko barenganijwe babatwaye umurima rusange niyo ntumbero tugiye gushimikira ko mu kurabira hamwe imvugo iranga uwarenganijwe kenshi akabura gitabara mu mu kibano tubibwirwa n'abanyagihugu bo muri komine bukeye mu ntara ya murambya neza na neza ku mutumba shumba imvugo ziwe aravuga nabi kenshi na kenshi kashaka kwitaho babandi bamurenganije agashaka kubatuka ko byogwana akashaka yuko boguma bakoranira ikibi eh, usanga bavuga nabi kubera baba baragize ingorane y'ibyo babonye canke babarenganije mu bintu kanaka ari amatongo cyangwa ibindi hanyuma rero usanga uwo muntu avuga nk'utacyo akera kuko aba yarahahamutse bavuga bati byose ntacyo bimaze kuko ndabigorewemwo aba bantu mbere nta n'umwe mbona neza bose abafata nk'abicanyi cyangwa nk'abantu bameze nabi mu bisanzwe imvugo akunda kuvuga ko barenganijwe kenshi aragenda kenshi amaze guta imyanya arashobora kuba yararenganijwe ahuye n'abantu agenda aramubwira yahuye ahura nazo yuko yarenganijwe mu nzira ni ukuvuga ko niyo abonye umuntu yomuremesha mu mutima aramuhanura mugabo ntabyumve yuko we bashobora kwiyumvira yuko ukuntu yarenganijwe ata ariho yoshobora kumurenganura aragwara akabonga gutinda yaho bose ababona yuko ababona yuko umengo si abantu urumva umuntu arashobora kuvuga ati none jewe kubera iki ni ukwama ndenganywa kandi mu gihugu abantu ibi bintu babibona tujye rero kubera nama ndenganywa ibi bintu ndabona yuko abantu batacitaho abantu kubera ibi bintu babindenganya babona nk'uko nka jewe ndi umunyagihugu nituye nko ku mukuru w'umutumba nkabona ntabinkwirikiraniye cyangwa nkitura nko ku banyumba kumwe nkabona ntibabigiyemo cyamvuga ati mbe babingiramo ntafise icyo ndabaha benshi bakaca bidoga turya bamwumvije ko yarose icaba mm. izo mvugo rero zikaguma uko naho yo batabahaye urumva wugumana amakenga Efrem ndi ku masabo musitanteri wa komine bukeye mu ntara ya muramvya aravuga nawe nyine imvugo iranga abantu bavuga ko barenganijwe mu kibano bavuga kenshi bihuye bagira bati twebwe twarahebwe twebwe nta numwe tubona nta numwe twibuka Eh, uza gusanga bavuga nk'imvugo zo kwihebura kandi kenshi iyo ariko baravuga bakavugana agashavu izo mvugo rero ntavuga yuko ari imvugo ziremesha ahubwo gusa uza gusanga ari imvugo eh, ziba ibugwanko kandi na mugenzi we yiyumva muri uwo mugwi amaze kumva yuko eh, uwo basangiye umugwi abwira ati twebwe twararenganijwe nawe haragera igihe agaca yishyira muri urwo ruhande akumva yuko nawe nyine mu by'ukuri arimwo umutumire wacu Alexis Hatungimana akurikiranira hafi iby'inyifato y'abantu araduha akarorero ka zimwe mu mvugo ziranga uvuga ko yarenganijwe kenshi mu kibano hakabura gitabara ashobora kuvuga imvugo yari yose y'ibiterasoni kuko eh, bamukuye ko agashambara ikibibatuma nk'uko aba banyagihugu bo muri komine bukeye mu ntara ya muramvya neza na neza ku mutuma shumba babishikiriza ni kubera baba baragiye bongera bagaruka ataco bacuhura mu gihe baba bita ubutungane ntagire ico babatunganirizako baca bagenda baridoga ni kubera baba babona ko ivyo barondera batigera babironka baca bumva bati none tugire iki hamwe hari aho usanga bagira bati ibyo ari byo byose bitewe bitebuke ukuri kuzotsinda ikinyoma nawe ni kubera iki ni ukubera yuko baba bafise ishapu y'uko babarenganije bakaca rero bagira rya shapu bakaca babura n'uwo bitura baca batangura kugira ishapu rirerire ritari basumba mu mutima kugira ngo umwene gihugu avuge kuvuga zitari izo mm. z'urugendo rugero nk'uko musanzwe abona ko atarenganuwe ko yoba yagumye yitura hanyuma akabura gutabara efuremu ndi ku masabo ni kubera abantu bavuga ko barenganijwe kenshi mu kibano bakabura gitabara bakoresha imvugo z'ibiburwanka bwa mbere na mbere birashoboka ugasanga nk'abo bantu nyine bararenganijwe canke ugasanga abo bantu barafise kudatahura ugasanga harimo ibyo badategera bakaca babishyira mu mugwi wo kurenganwa iyo rero bataronse umuntu abereka ati buryo ukuri kuri ngaha naho rero usanga batanguye guteza imbere izo mvugo ziri mu ishavu izo mvugo zo kwihebura kubera yuko bataronse umuntu nimba bararenganijwe abarenganura nimba badategera abatahuza eh, kumenya uko ibyo bintu byagenze Eh, noneho gutyo bihagarukanire umwizero eh, wutuma bikura muri uwo mugwi w'abantu bumva yuko ngo bararenganijwe bakaja muri wa mugwi b'abantu bagira bati eh, ibintu bitugendera nk'uko abandi bibagendera nimba iki cagenze neza no kugishima nimba cagenze nabi no kukinegura hama gikosorwa Alexis Imana hari impamvu zo gukoresha agashavu n'imvugo zibugwanko ku bantu bavuga ko barenganjwe kenshi akabura gitabara bivuga ko abone kubona ko yahohotewe ashavurira abantu bose kuko avuga ati byanshikiye barihe aca yagiza rero ikibano ko ataco camufashije mu gihe byari ko bimushikira aragira ishavu rirenze kubw'ikibano kitashoboye kumukingira ya migenderanire rero ituma umuntu agubwa neza abana neza n'abandi iragira gute irahungabana mu byo ukora mu byo uvuga urabanza wibanze abanyagihugu bo muri komine bukeye mu ntara ya muramvya neza neza ku mutumba shumba baravuga uko ikibano kiba kimeze mu gihe harimo abantu bavuga ko barenganijwe kenshi hakabura gitabara haba hameze nabi cyane mu gihe batabujuritse barafatana ugasanga bariko baraharira ibyo basangiye aho hose ziba ari ingorane mu kibano haca haba ikintu cy'urwanko hakahama hakazoza za njyane z'intambara hashobora kuza guhuza iby'urwanko hagati y'ababarenganije hari aho byanduka no mu miryango ugasanga bapfa ibi cyangwa biriya mm. induru rero igaca iba nyinshi iyo hatabonetse icyamira urumva ibara riraga iyo tuvuze ngo ibara riraga haba hasesetse amaraso mu kibano barankana cyane n'ubwicanyi bukaba none bamaze kurwana umuntu ariko aragwana ntamenya aho akubita hama mu kibano hama abahari bose bakaca bagwa mu ntambara kuko baca baza kubagira ko amatohoza haraba ubwicanyi abishikiriza eh, iyo bibaye ku migwi yagutse urumva yuko eh, hashobora kwaduka urwanko urwanko mu bantu mu bene gihugu kandi buryo urwanko rwadutse buryo urwanko n'ikintu kivuka kigakura kiza kurangira gishikanye abantu ku byaha byaba ari ibyaha by'imigwi eh, mito mito cyangwa ugasanga ni ibyaha Eh, vyiyaguye nk'ubwicanyi eh, natwe dushaka tugafatira nk'akarorero kuri kahise k'igihugu aho bagira bati hariho aba bakumiriwe bakumirwa n'aba urabona yuko eh, igihugu cyacu cy'u Burundi cyagiye kiraca mu bibazo bitandukanye by'intambara abantu bagapfa ku buryo n'umwana kivuka usanga ariko arapfa atazi n'ivyabaye kandi urumva ko bica bisubiza inyuma igihugu ugasanga bibaye bibi cyane tukibandanya n'ikiganiro banza wibaza cy'uno munsi alexis hatungimana akurikiranira hafi iby'inyifato y'abantu arasigura neza ukuntu imvugo iranga abantu bavuga ko barenganyijwe kenshi bakabura gitabara bishyikana ku bubisha kandi bw'ikivunga ukuntu abantu baguma bakora barenganya abandi bahohotera abandi abariko barahohoterwa baraheza bakavuga bati none kubera iki twebwe turiko turahohoterwa haca haza agatima ko kwihora mm. Eh, twebwe erega natwe turashoboye kurwana none bari kuba turwanya nawe twe nta maboko dufise ugasanga rero ehe bari muri bya bindi byo kuguma biyumvirana nabi hanyuma no kurwana bagashyira nako igihugu kirimo rero n'abantu babuhohoteze abantu baguma bahiga gushyira nako kwihora ugasanga rero kiguma muri rya zinguzingu gihora ryahorihori ry'ubwicanyi n'ubwicanyi bw'ikivunga bukabaho kuko avuga ati none twebwe bajya kubera iki bariko baraduhohotera bajya kubera iki bariko baraturenganya twe ntitwo bivuna ugasanga haje ubwicanyi bw'ikivunga niho buva mm. hamaze ko ubwicanyi bw'ikivunga biranga aho hantu haba hameze gute birayangara abantu nyine nta muntu asigara yibanga uwundi nta muntu asigara yibanga ikintu cya mugenzi we nta muntu ni ukuvuga eh, kabara kavuyo bigaturutse ku kurenganya kubera iyo mvugo abantu bavuga ko bahohotewe kenshi bakabura gitabara ishikana ku bubisha kandi bw'ikivunga aba banyagihugu bo ku mutumba shumba muri komine buke mu ntara ya muramvya baravuga uko bufasha umuntu bumvise ariko akoresha iyo mvugo nkajewe nobegera nkavuga ati ivyo mupfa burya muvyumvikaniyeko burya vyogenda neza mutiriwe murashwana abo bantu kugira ngo ndabafashe kubera ko baba barenganijwe kenshi bwa mbere namurungiha ku mutware aba amutwara mm. mu gihe yemera umukuru w'agacimbiri ndabona ku mukuru w'agacimbiri atamwemera naho ndamubwira ntigenda ku mukuru w'umutumba aguha intumbero kuko iyo warenganijwe wewe arashobora kuba amu azi amategeko menshi gusumba uwo yarenganijwe hanyuma mukuru w'umutumba akamwereka aho bashobora kumwumviriza umurungika ko bajejwe ubutungane hama bakamutunganiriza bakamukorera ibyo yiyumvira kuko ntawegeye kubatunganiriza abantu bareka kumutunganiriza eh, mbanza kumuhanura kuko aba yamaze guhahamuka nkamubwira banza utuze mm. hanyuma ndakwereka urutonde ugende ku rutonde rw'abashobora kugufasha hanyuma rero wewe umaze gushikira abatware kuko nk'uko wabivuze baragufasha hanyuma ubonye bidashobotse uca wunguza ku zindi nzego mm-hmm. hanyuma biragenda neza ndiyumvira ni umuhanura ubu ho haraje abakuru b'abahuza bagaheza bakagenda bakamutunganiza bakamuhuza abantu be nabo cya mbere urabegera ubegereye kubera ko baraba baramaze kugira imitima itari yo kubera ko barenganije ukabumviriza kumva abo bidogera baba barabarenganije hanyuma ukaca ubafasha ukabereka kumbure ukabaremesha ukabereka ahandi hantu hashobora kubandanya bitura njangira nkabeshuza nkahamagara n'abandi bose bamufasha kugira ngo tubeshuze tubereke intumbero yo ushaka ko ibintu byifashe ntibagume bagendera mu bujuju kuko burya n'ubujuju nabwo nyine ni indwara urabye nawe urashobora gusanga ibintu byagenze nabi bivuye ku bujuju twe nk'abarongozi n'icyo numva twakora umenye naho abarenganya abandi kenshi wakorera iki abarenganya abandi jewe nabamenye bujya kurenganya regaye n'icaha mhm. eh, ndabashingiza mu butungane nkasaba ko inzego z'ubutungane zikora kugira ngo barenganije abandi babihanigwe binatume imbere no mu kibano abantu banatinya kurenganya ahubwo abantu babwira bati umwe wese icyo afitiye uburenganzira canke icyo amateka avuga ni iki umwe wese akigendeye ko uca usanga turiko turubaka ikibano kimeze neza cane Alexis Hatungimana akurikiranira hafi iby'inyifato y'abantu avuga ko abarenganya abandi bakwiye kwikubita agashi bakabireka ndetse no mu kibano bagafasha mu gihe bumvise akarenganyo kari ko kogwa aho babaye kandi ngo nubwo biri uko abarenganijwe si ngombwa ngo bace bakoresha imvugo iburwanko ngo kuko birashoboka ko bogira inyifato nziza idashikana ku bubisha birakunda cyane birakunda rwose ni uko umuntu wese yutahura yuko muri mugenzi we hari inyikiriza akurenganije yitahura yuko muri we hashobora kuba hariyo indi force ingufu zindi zitumye akora icyo kintu manza wiyumvire none kubera iki naka ariko arandenganya ubwo ntihoba hari imvo ibituma umaze kumenya iyo mvo hari igihe usanga itamuvuye itamuvuyeko umaze kubona ko itamuvuyeko muca mwicarana hamwe mukiyumvira none kubera iki wandenganije uko abantu bicwa no kuticarana kuvugana ukuri jyewe n'ukuri ibi nabikoze kubera iki n'iki n'iki hari igihe ashobora kuba afise ibikomere bya kahise bitavuwe bitaronse umuhinga ashobora kuba mu kumufasha kugira ngo abirengere ugasanga ibyo bikomere nibyo birako biramutuma akora iki akora uravye no mu ndero wanashaka hari abantu usanga yakuriye yakuze eh, bamuhohotera mm. nawe akuze aca ahohotera abandi eh, nicyo gituma rero no mu ndero twotangura tukaza no mu ndero kugira ngo by'ukuri ture tugire indero itarimo ubuhohotezi ikibano kitarimo ubuhohotezi gutyo rero tuzabisanga turi ko turubaka ikibano kidahohoterana ni na ngaha iki kiganiro banza wibaze cy'uno munsi twari ko turabira hamwe imvugo iranga abantu bavuga ko barenganyijwe kenshi muri ibi canke biriya ndashimiye abatanze ivyumviro vyabo hamwe na mwebwe mwari mugiteza abiri aproni dusabe nabategura ikiganiro kwizangira benevolencia ndabikebanuye naho ku munsi nk'uyu nk'aya manga